marka simore sappo e ɗiɗi caggal ɗum o woni tindande ɓe o wiɓe gorko goto meeɗi wadde gesa reseng hoɓi ɗum haa hiɓɓi asiɓiɗirka ndiyam reseng waɗi kiw caggal ɗum woodi ɓe o waddiren peccen o ɗanni nden yeehi haa ɓoggere reseng o neli to remoɓe to carwowo goto gam hebde gueɗal makko e gurnadi guesa he kono ɓe jaggui carwowo o ɓe piɗum ha ɓakkiƴiƴa mum ɓe diddi ɗum hootiri juuɗe mehe jom guesa o neli e mabɓe kadi carwowo goɗɗo onne ɓe keli hoore mum ɓe koyni ɗum jom guesa o neli kadi carwowo tataɓo ɓe mbari ɗum caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi noon sarwoɓe hewɓe woɗɓe ɓe ɓe piya ɗumen ɓeya ɓe mbara ɗumen ala ko heddorino so wona ɓiyi ko mo horsini o sakkiti nelde toon on o wi'i maɓe kertu ɓiyam o kam kono remoɓe ɓe mbiyodiri e koye mumen ko oɗo woni dono o ngare mbaren mo keetten e ngesba ɓe jaggi ɓiɗɗo o ɓe mbari ɗum ɓe beddi ɗum to caggal ngesa to joni noon holino jom ngesa o waɗata mate wona o yahata o wara remoɓe ɓe o watta gesa ba e juuɗe woɗɓe mataw kay on tarima ngolɗo bindol hayre nde mahoɓe ɓe nduni nde ko kayre wonti hoore maadi ndi ko ɗum woni ko joomiraɗo o waɗi te ina hawni e gite men ardiɓe yahude en ɓe gone yiilade no jaggirimo gati ɓe paami ngol tindol koye maɓɓe fayi kono ɓe cuusano diɗɗal ngal ko ɗum waɗi ɓe goppimo ɓe jeehi hunde farisayen ɓe e wonanɓe heroɓe nela faade makko ngam rullinirdemo haala makko ɓe gari ɓe mbimo ceerno amin gandi ko a gongi hente a hulani hay goto gati wona fayidagu neɗɗo ƴewata janganirta lawol allah ngol ko gonga beɗa yoɓde césar alaman ina yamira omo foti yoɓede walla o fotani kono nde wonno omo anduno naafigagu mabɓe o wiɓe holi ko waɗi oɗon tuufomi gaddane kam dinarion goto mi yiya ɓe gaddi denarion goto o namniɓe o wi holimo jeeyi ngo yeeso natago ɗo e ndeɗo inde ɓe jaabimo ɓe mbi ko césar jeeyi caggal ɗum o wiɓe totte césar ko jeeyi totton allah nde ko jeeyi kabaru makko haawiɓe woodi saduse en arɓe ton makko ko ɓen mbiyata ummital wodani namnimo ɗum ɗo ceerno musa yamiri en so neɗɗo maayi ina ɗali joom suudu te dañani meñum walla mawnum ina foti ɓamtude joom suudu mum gam dañande ɗum ƴiwdi meeɗi wadde worɓe jeeɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba afa o resi maayi dañani ɗimma o ɓamti debbo o kañumne maayi dañani tataɓo one rewi ɗon woori noon haa jeeɗiɗo ɓe fof timmi kamɓe fof ɓe ɓamti debbo o ɓe maayi ɓe dañaani coggal ɗum debbo o ne maayi ñande ummital maayɓe holi e maɓɓe mo wonata jom suudu mum ngati kamɓe njeeɗiɗo fof ɓe meeɗi resde mo o jaabiiɓe o wi'i mate wonaa addani on majjude ko on paamaani wonaa binndi ɗi wonaa baawɗe allah de ngati so maayɓe ummitiima worɓe ndesata rewɓe ndesataake ɓe ngurdata kono maleykaaji gonɗi dow asaman ɗini ko faati e ummital maayɓe mate on taraaki e deftere muusa he ɗo haalata haala soɓoƴurɗo ɗum ɗo ko allah wimo min ko mi allah ibrahima ko mi allah isaaka ko mi allah yaguba allah wona allah maayɓe ko allah wurɓe ko on majjuɓe no feewi gooto e sariyankoɓe ɓe heɗinoma yewtere mabɓe te nani o jaabima sadusien ɓe jaabawol moƴƴol ko ɗum waɗi o ɓatti o namni o wi jamirooje ɗe fof holi hen ɓurde fayodinde o jaabi o wi ko nde ɗo yamiroore ɓuri fof fayodinde israa'iila heɗo ko joomiraaɗo allah men o tan woni joomiraaɗo yiɗir joomiraaɗo allah ma ɓernde ma fof fittaandu ma fof hakkille ma fof e doole ma fof ko ndeɗo yamiroore rewi heen yiɗir koddiiɗo ma no hoore ma ni alaa fof yamiroore ɓurnde ɗeeɗo ɗiɗi faayodinde e on sahaa sariyanke o wiimo ɓey ceerno a e haali goonga ko gooto te goɗɗo alaa sonaa kanko te yiɗirde mo ɓernde mum fof hakkille mum fof doole mum fof wondude e yiɗirde koddiɗo mum no hoore mum ni ko ɗum ɓuri sadakeji cumeteeɗi walla goɗɗi mbawɗi wonde fof nden yeesu yi o jaaborima hakkille wimo an a woɗɗani laamu allah ngu caggal ɗum yimɓe ɓe fof kulti namnade mo hunde ɗo yeesu janginta e nder galle allah ɗo namni ɗum ɗo wii hollini soriyankoɓe ɓe mbawiri wiide almasihu o ko tanum dawuda gati dawuda e hoore mum caggal nde ruhu ceniɗo o longini ɗum wi jomiraɗo o wi faade e jomam joɗo ñamam hami watta anɓe ma pawirgal jaɓordi ma dawuda e hoore mum wiyatamo ko jomiraɗo nden noon holino wonirta tanum diɗɗal manngal ina heɗertono yeesu weltare o woni e janginde yimɓe ɓe ɗum ɗo ndeno ɗe ɓe sariyankoɓe ɓe jiɗi tan ko dasde wutteji e salminede calminali tedduɗi e nokkuji kewɗi yimɓe ɓe jiɗi tan ko jonde ɓurɗe settinde e nder batirɗe e koɗule aɓe morko jawdi dewɓe sankoraɓe ɓe ɓe dutto kadi ɓe mbaɗa torali juuɗɗi ngam moƴƴi kinade maɓe pawe kuugal ɓurgal hittude caggal ɗum o jooɗi o huccite lahal sadaka he o woni ƴewde no diɗɗal ngal lumbirta heen kaalis ni alduɓe heewɓe ina lombatno e maggal kaalis kewɗo diwo cankoraɗo basɗo gooto ari lumbi heen tankaji ɗiɗi e on saaha o noddi almum makko ɓe o wi ɗumen e goonga moɗo wiya on oɗo diwo cankoraɗo basɗo lumbi e lahal he ko ɓuri heewde e ko woɗɓe ɓe lumbi heen ko ngati heddiɓe ɓe fof cakki koko ɓurtirako kono kanko e nder baasal makko o sakkiima kala ko joginoo kala ko wuurdanno